iš esmės. Taigi, tęsime laidą ir e, šiandien mūsų pašnekovas Rolandas Pulauskas. Labadiena, Rolandai. Labadiena visiems. Mes čia šiek tiek pasišnekėjom, na, aš čia pats su savim pasišnekėjau, aptardamas įvairius įvykius, tai va apie Bavarijos vidaus reikalų ministrą e, pasišnekėjau su savimi, apie tą politiškai nekorektišką įsireiškimą susijusi su e, E, juodaodžių dainininkų, kurį, e, kuris nuskambėjo ir kuris e, įdomus tuo požiūriu, na, kad nuskambėjo ne beorė erdvė, bet pabėgėlių krizės. Tikrai ta žodžio prasme krizės, katastrofiškos krizės akivaizdoje ir galbūt žmonės dėl to taip jautriai sureagavo. Nors įdomu yra tai, kad pats kontekstas buvo geranoriškas ir atsirado tas pari, pari, pareiškimas arba, arba ta frazė, e, kur buvo panaudota žodis negras, visiškai e, geranoriškam kontekste, bet va, net ir tokie dalykai jie, jie veikia. E, tai man kažkaip priminė, kad tas politinis korektiškumas kaip tam tikra laikysena, jis turėtų būti, jį turėtų būti dermas dėmesys atkreiptas taip pat ir Lietuvoje, nes ne už kalnų ta uh, <laughs> ta, ta situacija, kai reikės apgalvotai uh, vartoti tam tikrus žodžius uh, ir, ir tam tikros formos, kurios mums atrodytų visiškai įprastos, jos uh, galės būti interpretuojamas tikrai labai įvairiai. Nežinau, gal jūs ir nepritarsite tokiam požiūriui, bet aš tiesiog pasirinkau tokį veikimo būdą savo pačiam ir kitiems, artimesnė ir tolimesnė aplinkai, priminti. Gyvai. Tai va, ar, aš galėčiau, ar aš galėčiau sutrumpinti apibendrinti, ką tu pasakei dabar? Pabandome. E, tai tu pasakei taip. Nors mes turim galimybę nesusirgti, bet mes jau esam pasiruošę iš anksto susirgti ir jau dabar svarstom tik kaip gydysimės. Skiepai yra tam tikra susirgymo forma, lengvesnė. Gali... Mes visiškai nesvarstom galimybės nesusirgti, o jinai dar vis yra. Bet jau visi Lietuvoje šiandieną svarsto tik kaip gydysimės. Kaip skiepysimės, kokius vaistus vartosim, o juk dar galima ir nesusirgti. Niekas dar neįvyko, ginai. O ką reiškia nesusirgti toje situacijoje, kai tūkstančiai per dieną plūsta, tai dabar plūsta, o jeigu situacija dar pablogės, tai plūs dar labiau. Girdėjote, dabar tunelis užsikimšo, nes... Aš e, viską girdėjau ir aš, aš nesinai... Kas dedasi Vengrijoje? aš nesenai pats plaukiau iš kalė uosto kaip tik į, į Anglijos krantus ir mačiau, kaip tas atrodo. Bet ginai. Čia būtų didelė kalba ir mums neužteks kelių minučių išsiaiškit, kokios priežastys šito reiškinio. Bet aš tik trumpai pasakysiu. Man, mane reikėtų labai ilgai įtikinėti, kad šitas reiškinys yra spontaniškas ir kad nėra jokių galimybių sustabdyti. Tai tada išeitų, kad e, šiandieną nebeveikia jokia apskritai e, pasienio kontrolės, ten valstybių užėmimo kažkokios schemas. Pat susimanė jaunimo būrys ir eina į Europos bet kurią valstybę ir nėra jokių vaistų. Nu, neįmanoma šitaip, taip nebūna. Vadinasi, yra politinė valia iš kažkieno pusės, kad tai būtų Europoje tai dabar klausimas kodėl mes tos politinės valios kažkieno turim klausyt čia lietuvoj Aš Dėl to, kad mes kėlė... Europos dalis, aš Va, taip ir aš, manau. ir, aš gynai, ir aš gynai jau prieš keletą metų kėliau klausimą taip, ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoj? Jeigu mes atsakom, kad nėra kainos per didelės už buvimą Europos Sąjungoj, tada be jokios abejonės mes susirksim viskuo, kas tik čia mums yra numatyta. Nu, Bet geriausiai mes... būtų susirgti vidutiniu atlyginimu europietišku, pirmiausiai. Nu, A, regis... vat, kaip tik, vat kaip tik šituo mums ir negrėsia susirgymas, gynai. Na, nu, šiek tiek į šalį, bet jokingai skamba mūsų viltis susilyginti atlyginimais. Kad atlyginimas Lietuvoje susilygintų, tarkim, su vokiečiu, tai mes turim kažką tokio gaminti, ko vokiečiai nebegamins. Nes atlyginimas tai yra už darbą, už paslaugą tai kažkas tos paslaugos arba at arba darbo nedirbs, tada tas atlyginimas atiteks mums, tai ten jo neliks. Tai yra, na tai, <laughs> suprantat, visi tie, kurie tikisi va šiaip savo, kad tie atlyginimai susivėm, bet čia mes ne apie tai šiandieną šnekam, aš grįžtu prie pradinės temos. Vienas dalykas, mes nieko dėti už kol kolonijinę praeitį pagrindinių europos sąjungos valstybių jie moka už savo kolonijinę praeitį tai vienas dalykas jie moka už chaoso kėlimą e, afrikoj ir e, artimuose rytuose jie kėlė tą chaosą kodėl mes turim mokėti už jų klaidas, Ginai, man pasakyti. Landai, mes dabar esame klubo nariai, klubo nariai dalyjasi atsakomybę ir naštą. Pala, pala, pala, pala. Aš suprantu, aš žinau šitą atsakymą. Solidariai. Bet, vadinasi, tai jie gina, jeigu klubo nariai šiandieną šoks į šulinį, turim kartu su jais šokti ar kaip? Ne, nu mes turime interesų. Interesas mūsų yra tas, kad rytų kaimynas yra neprognozuojamas ir tik tai klubas gali pala, pala, pala, tą neprognozuojamumą sumažinti iki minimumo. Stop, stop, stop. Čia vėl būtų atskira kalba, ar jau taip toks neprognozuojamas yra tas rytų kaimynas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, e, jeigu jis jau norės ir susidarys sąlygos E, kažkokiai agresijai mūsų atžvilgių, tai bus vėl tam tikros jau naujos geopolitinės situacijos išdava, kurioje mes nieko nereikšim. Ir mano supratimu, mes šiandieną elgiamės rytų kaimynų atžvilgių visiškai nelogiškai. Ir mes didinam pavojų tos agresijos mūsų atžvilgių. Aš pasakysiu taip, Gina, jeigu jau šitą palėtėte, nu žiūrėk. Mes esam dėl savo geografinės padėties geopolitinio konflikto zonai. Sutinkam? Na taip. Sutinkam. E, geopolitinis konfliktas numato ir karštą fazę šito. Tokia galimybė yra, ar ne? Bet nebūtinai, sutinkat su to? Nebūtinai, nebūtinai, bet tokia galimybė yra. Toliau, yra konfliktas, yra kova, yra ir nugalėtojas, ar ne? Kas bus tas nugalėtojas? Šiandieną pasakyti aš negalėčiau. Gali visi pralošti, taip pat kaip dabar rytų Ukrainai. Nugalėtojo nėra. Pala, apginai, pala, pala, pala. Vadinasi, kas bus nugalėtojas, mes nežinom. Bet mes kažkodėl jau iš karto užėmėm šitame geopolitinėme konflikte tam tikrą E, padėtį, mes užėmėm tam tikros šalies poziciją. Rolandai, jeigu Nors... laimės aną pusę, tai mūsų tiesiog neliks. Jeigu e, laimės toji pusė, į kurią mes dabar integruojamės visomis pajėgomis, tai mes anaip turime taunė, galimybę taunė, priimti pabėgėlius ir suteikti jiems pastogę. Netgi šitai būtų galima kelti klausimą, o kas iš tikrųjų tada yra didesnė grėsmė? Ar ta labai hipotetiška rytų kaimyno grėsmė? ar ta grėsmė, kuri ateina va dabar su, su visiškai naujais reiškiniais, e, rytų kaimyno e, grėsmė per šimtą metų, jinai buvo pas mus čia pat, jinai buvo išoriai, visa tai sviruoja. Ta grėsmė, kuri ateina va, su tais naujais reiškiniais, jinai yra nebeįsprendžiama. Bet aš jūsų manierą galėčiau pasakyti, ten tai hipotetiška grėsmė, o dėl rytų kaimyną per pastarąjį šimtmetį, kaip jūs sakote, tai nukentėjo tiek žmonių, trešdalis mūsų uh, žmonių vienaip ar kitaip žuvo, e, prarado sveikatą, turtus ir taip toliau, taip, mažiausiai taip, taip, tai, tai ką, čia jau yra medicininis faktas, taip kad su tuo diskutuoti man regis yra sunku. E, bet diskutuoti galima visai kitame kontekste kodėl tas kodėl ta agresija keturiasdešimtais metais atsitiko kokios buvo ištakos šitos agresijos ir jūs ir ir anaiptol tai nebus taip vienareikšmiška kaip šiandien yra pateikiama mūsų žiniasklaidai Tai jeigu būtų tai... tik tai mūsų e, reikalai ir to rytų kaimyno, tai dar suprasčiau, betgi jūs suprantat, kad e, visos trys Baltijos šalis pakliuvo į vieną e, e, gretą. Vadinasi, tai buvo bendresnių procesų išdava. Mes, mes čia labai nutolstam nuo pradinės minties, bet jeigu šnekam apie antro pasaulinio karo išvakarės, tai neužmirškim, kad tas rytų kaimynas keletą metų vedė dėrybą su anglais ir prancūzais dėl pabaltijos saugumo Hitlerio Vokietijos atžvilgių. Tos dėrybos vyko keletą metų, bet anglai su prancūzais galų gale pasakė ne, mums yra nesvarbi Pabaltijo valstybių e, saugumo kažkokie ten reikalai. Ir mes dabar, va šiandieną, praktiškai prieš trečią pasaulinį karą, mes vėl atsidūrėm toj pačioj situacijai. Vėl yra geopolitinis konfliktas, mes vėl esam pėstininkai šitam žaidime, bet kažkodėl užimam iš karto poziciją vietoj to, kad mes pasišalintume nuo šito konflikto. Jis yra ne mūsų konfliktas, gynai, ne mūsų Aš dėl to konfliktas. su jumis ir bandau apie tai šnekėti, nes pakankamai daug žmonių Lietuvoje, mano galva, neteisingai galvoja, kad įmanoma nusišalinti. Jūs, įmanoma. jūs tai priemėt mūsų Europos Sąjungą, priemėt į NATO, esame Euro klubo nariai ir dabar jau viskas, eikite visi, tvarkykit savo reikalus, nes jūsų kolonijinė e, praeitis jūs šaukia. Tai čia taip nebūna. Arba tu dalyvauji o, tu procesuose, arba... Kita pusė lenki. Štai aš tau duodu vieną receptą, kaip aš pasielgčiau, būdamas valstybės vadovu šiandien, pavyzdžiui. Aš pasiūlyčiau rytų kaimynui nepolimo paktą, tarpusavio kažkokių tai ten interesų su, su balansavimu. Ir aš manau, kad tas rytų kaimynas mielai eitų į šitokį susitarimą šiandien. Nu, koks šio tarpusavio interesų subalansavimas? Mes tik per nu, Briuselį tai- galime balansuoti interesus, aš taip manau. Palauk, Ginai, tai va žiūrėk, jeigu tu dabar viską darai per Briuselį, o Briuselio interesai ne visada sutampa su Lietuvos, tai tu ir statai save į pavojingą padėtį kaip valstybė. Ir šiandieną Lietuvai grėsia jau pačio valstybingumo praradimas. Ką aš tu noriu pasakyti? Va dėl to, kad šitam geopolitiniam konflikte laimėtojas, kas juo bebūtų, Ginai, spręs mūsų valstybingumo reikalą taip kaip jis norės o aš kaip vienas iš šitos valstybės kūrėjų naujam etape nenorėčiau kad susidarytų tokia galimybė kad kažkas vėl mūsų valstybingumo reikalus spręs Rolandai, iš karto atkreipiu dėmesį štai į kokį dalyką. Tai, kai jūs kalbate, tai yra hipotetiniai dalykai, o dabar... E, ne. O aš tai dabar atkreipsiu, atkreipsiu dėmesį į tai, kaip iš tikrųjų vyko va tie tarpusavio susitarimai. Gazpromas susitarinėja atskirai, susitarinėdavo su šalimis ir gaudavo geriausias sąlygas ir nu, nulūpdavo e, 10 kailių iš 9. Kai tik tai prasidėjo aiškinimasis dėl trečio paketo energetinio per Briuselį, kai vieninga energetinė politika pradėjo formuotis, tai tuomet mes ir gavome žymiai geresnės sąlygas. Su tuo tai verta, man regis, skaitytis ir sutikti ir pripažinti. Aš tai ne, ne visai suprantu, apie ką apskritai. Apie tai, kad kada santykiai yra e, vienas e, su vienu, nu turiu galvoje, e, dvi šaliai su rytų kaimynu, tai visada esi prastesnėje situacijoje. Visada. Stabdau patį. Stabdau. Pirmiausia, dėl, dėl dujų kainos. Dujų kaina yra pririšta prie naftos kainos ir su gazpromu kai buvo susitarta dėl dujų tiekimo lietuvai tai buvo sutarta dėl formulės tam tikros ir dujos šiandieną lietuvoje atpigo ne dėl to laivo independent ir ne dėl to ką tu pats sakai o dėl to kad krito naftos kainos pasaulio biržose nes dujų kaina yra tiesiogiai priklausoma nuo naftos kainos kadangi naftos kaina krito vos ne trigubai atitinkamai krito dujų kaina o tie kurie šneka kitaip šiandieną sako kad tas laivas turėjo įtaką tai tiesiog apgaudinėja arba patys nežino dabar dar dėl vokietijos ir gazpromo štai bulgarus e, jungtinės valstijos ir tas pats briuselis privertė atsisakyti pietų srauto projekto taip bulgarus privertė o ką padarė patys vokiečiai o jie patyliukais susitarė dėl dar dviejų vamzdžių tiesimo e, šalia šiaurės rauto. Ir vokiečiai dabar pasidaro Rusijos dujų skirstytojai visai Europai. Kitaip sakant, jie išdūrė pietų Europą. Ne, ja, nu tai, tai at, atskiri negatyvus tai faktai. Tai Neįrodo, tai kad visa... Tai dalykai, o tai yra realijos. Kol, sakykime, bulgarai dabar skaičiuoja nuostolius, vokiečiai gauna dar didesnį įtaką skirstant dujas visai Europai. Bet aš dar sėki grįžtu prie šito geopolitinio konflikto. Tai ypatingai svarbus dalykas. Mano akimi žiūrint, susidūrimas, va tas, to, tas geopolitinis konfliktas, jis neišvengiamai plėsit. Iki, iki kokių ribų jisai nueis? Nu duok dievę, kad jis nenueitų iki atominio ginklo. Taip? bet kad bus plečiamos konflikto ribos man nėra jokių abejonių nes prieštaravimai kurie susiklostė yra neišsprendžiami jie yra tokie na kaip abiem pusėm gyvybiškai svarbūs abiem pusėm ir mūsų vien, mano akim žiūrint vienintelis šansas Lietuvai neprarast šitame konflikte tai yra nesivelt neužimti jokios pozicijos ir jeigu mes bijom kad rytų kaimynas turi mūsų atžvilgiu kažkokių planų pasiūlyk jam, jam sutartį. Pasiūlykim, kad jis deklaruotų, kad jis neturi jokių pretenzijų, kad jis ne, artimiausioje ateityje, jeigu mes irgi ne, nevykdysim jam priešiškų veiksmų, jis nesims jokių veiksmų prieš mus. Kuo tai yra blogas planas, ginai? Manau, kad planas yra prastas, bet apie tai galima būtų pašnekėti gal išsameu, e, na, e, kito, kitam, kitų formatų, tol kad prašau, mes prašau, čia dabar esame... Pokalbį esame įsitraukę į reglamentą, o pagal reglamentą verslo ekonomikos naujienos. Ačiū labai, Rolandai. <laughs> Prašau. Rolandas Polaskas buvo su mumis. Dabar uh, verslas ir ekonomika žavių birutės Budginai.